บุ๊กทูหกสิบแปดสามุตตรวาสามุตตรวาใหญ่ เล็กดีดีปาตาระดีดีปาตาระใหญ่และเล็กดีดี და პ ა ტ ა რ ิด ი დ ი და პატარა ช้างตัวใหญ่ สปิโลดิดเดียสปิโลดิดเดียหนูตัวเล็ก ทากวิปาตารา ทากวิปาตารา มืดและสว่าง ბნელი და ნათელი ბ ნ ე ลีตานาเทลีตอนกลางคืนมืด ღამე ბნელია ღ ა მ เ ბ ნ ე ลีย ตอนกลางวันสว่าง დღე ნ ა თ ลียเ დღე ნათელია แก่ชรา หนุ่มสาวโมูคุซิตาอาคัลกาซร์ตาโมูคุซิตาอาคัลกาซร์ตาคุณปู่คุณตาของเราแก่มากชเวนีบาบัวโมูคุซียชเวนีบาบัวโมูคุซียเจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม 60 წლის წინ ის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო. 60 წლის წინ ის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო. სუაი და ნაკლიეთ. ლამაზი და უშნო. ლამაზი და უშნო. ფისია სუაი პეპელა ლამაზია პეპელა ლამაზია მენგმუმ ნაკლიეთ ობობა უშნოა ობობა უშნოა უან ლა ფორმ მსუკანი და გამხდარი მსუკანი და გამხდარი ผู้หญิงที่หนัก100กิโลอ้วน10กิโลกรัมยานิคาลิมสุขานิยา10กิโลกรัมยานิคาลิมสุขานิยาผู้ชายที่หนัก50กิโลผอม50กิโลกรัมยานิกาซิกัมขดาริยา50กิโลกรัมยานิกาซิกัมขดาริยา แพงและถูกทวีรีดาอิอาพีทวีรีดาอิอาพีรถราคาแพงมันคานาทวีริยามันคานาทวีริยาหนังสือพิมพ์ราคาถูกกาเซติอิอาพีากาเซติอิอาพีา